Եթերում օրացույցն է։ Այսօր մարտի 5-ն է, տարվա 64-րդ օրը։ Այսօր պատմության մեջ 1933 թվականի այսօրը Ադոլֆ Հիտլերի նացիստական կուսակցությունը Ռայխսթագի ընտրություններում հավաքում է ձայների 43.9%-ը։ 1940 թվականի մարտի 5-ին սովետական ղեկավարությունն արձակում է 25700 լեհական մտավորականների կոտորած իրականացնելու հրամանը։ 1946 թվականի այսօրը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Ուինստոն Չերչիլի Ֆուլտոն քաղաքում ելույթի ժամանակ արտասանված ճառը դարձավ սառը պատերազմի սկիզբ։ 1958 թվականի այսօրը կատարվեց Yak 28 ինքնաթիռով առաջին թռիչքը։ 1979-ի մարտի 5-ին ամերիկյան Voyager 1 տիեզերանավը կատարում է Յուպիտերի առավելագույն մոտեցումը։ 2003 թվականի մարտի 5-ին Ռոբերտ Քոչարյանը վերընտրվեց ՀՀ նախագահ։ Այսօրը ծնվել է 1133 թվականին Անգլիայի թագավոր Հենրի II պլանտագենետը իր թակավորության ընթացքում Հենրի II-ը հենվելով ասպետների եւ քաղաքացիների վրա պայքարել է ուժեղ կենտրոնական իշխանության համար։ Նրա անցկացրած բարեփոխումներն ունեին մեկ հիմնական նպատակ՝ սահմանափակել ֆեոդալների իշխանությունը եւ ամրապնդել կենտրոնական իշխանությունը։ 1512-ի մարտի 5-ին է ծնվել ֆլամանդացի քարտեզագիր Գերհարդ Մերկատորը։ 1854-ի մարտի 5-ին է ծնվել լոնդոնցի կին գործարար Ռուդ Բելվիլը, 1871 թվականի մարտի 5-ին է ծնվել մարքսիզմի լեհտեսաբան Ռոզա Լյուքսեմբուրգը։ Նա գերմանական եւ համաեվրոպական հեղափոխական ցախ սոցիալ-դեմոկրատիայի առավելազդեցի գործիչներից մեկն է։ Համարվում է հակապատերազմական Սպարտակ միության եւ Գերմանիայի կոմունիստական կուսակցության հիմնադիրներից մեկը։ 1873 թվականի մարտի 5-ին է ծնվել հայ բանասեր Թեոդիկը, իսկական անունը Թեոդորոս Լապչինչյան։ 1913 թվականի մարտի 5-ին է ծնվել Խայալ Ոճի հնդի երգչուհի Գանգուբայ Հանգալը։ 1914 թվականին ամերիկացի նշանավոր Վալտոր Նահար Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի փողային գործիքների կոնցերտմայստեր Ֆիլիպ Ֆարկասը։ 1932 թվականի մարտի 5-ին է ծնվել հայ նկարիչ արվեստաբան Խորթայն Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Հենրիկ Իգիթյանը։ Հենրիկի Գիտյանի շնորհիվ հայտնի են դարձել մի շարք երիտասարդ նկարիչների անուններ, որոնք հետագայում ձևավորեցին ազգային գեղարվեստի նոր միտումները, սկզբնավորելով մի նոր դպրոցի ծնունդ։ 1960-ական թվականները նշանավորվեցին որպես ազգային մշակույթի եւ արվեստի վերազարթոնքի տարիներ։ Մարտիրոս Սարյանի, Երվանդ Քոչարի, Արա Սարգսյանի, Մհեր Աբեղյանի, Էդուարդ Իսաբեկյանի հզոր ներկայությամբ ձևավորվում էր մի նոր սերունդ, որն իր առաջնորդի եւ տեսաբանի կարիքն ուներ։ Հենրիկի Գիթյանը դարձավ այդ սերնդի տեսաբանն ու առաջնորդը։ Նա կերպարվեստագիտության մեջ գոյություն ունեցող մի շարք կարծրատիպեր կոտրեց, պատկերացումներ ձևավորեց արդի նկարչության մասին, պաշտպանելով ամեն մի փորձարարություն եւ նորարարություն։ Երջանիկ է ոչ թե նա, ով զբոսնում է հարթ եւ տրորված ճանապարհով, այլ նա, որ երբեմն նույնիսկ սայթակելով ընկնում է ու ջարդվածքներ ստանում, ամրանալով նյութի դժվարությամբ իր արժեվ դրած խնդիրների դժվարության դեմ մղած պայքարում արվեստի նոր անսպար շերտերի յուրացման, ծանրամիտների քարացության դեմ մղված պայքարում եւ պայքարում, որը տարվում է վերջնական համարվող տեսակետի դեմ, գրել է Հենրիկ Գիգիթյանը։ Ժամանակի ավակ սերնդի արվեստագետներն ընդդիմանում էին Իգիթյանի առաջադրած նորույթներին, քննադատում էին նրան, սակայն Հենրիկ Իգիթյանը երբեք չհեռացավ իր ворթեգրած չափանիշներից եւ ընկալումներից, շարունակելով ջատագովել ազգային կերպարվեստում հայտնվող ամեն մի նոր ու ինքնատիպ երևույթ։ 1959 թվականի մարտի 5-ին է ծնվել։ Հայազգի ռազմական եւ քաղաքական գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության առաջին պաշտպանության նախարար, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը։ Իր հասարակական քաղաքական գործունեությունը Սարգսյանը սկսել է 1988 թվականին Արցախյան շարժման ժամանակ։ Նա եղել է Արցախյան ազատամարտի ռազմաքաղաքական հրամանատարներից մեկը։ Հետպատերազմյան տարիներին Սարգսյանը մնաց զինված ուժերում, դառնալով Հայաստանի քաղաքականության մեջ մեծ ազդեցություն ունեցող գործիչ։ 1996 թվականին Հայաստանի նախագահական ընտրություններում սատարել է գործող նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Իսկ արդեն 1998 թվականին Արցախյան հարցի վերաբերյալ հակասությունները ունենալով վերջինի հետ օգնեց այդ ժամանակվա վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանին ընտրվել Հայաստանի նախագահ։ Նա հանրապետական կուսակցության հետ միավորվեց եւ դաշին կնքեց Խորթային Հայաստանի նախկին կոմունիստական առաջնորդ Կարեն Դեմիրճյանի հետ։ 1999 թվականի մայիսի խորհրդարանական ընտրություններում նրանց դաշինքը հաղթանակ տարավ եւ մեծամասնություն ձևավորեց։ Վազգեն Սարգսյանը դարձավ վարչապետ վերահասկելով երկրի զինված ուժերը եւ օրենսդիր մարմինը։ Սարգսյանը, Դեմիրճյանը եւ 6 այլ падգամավորներ ու մեկնախարար սպանվեցին 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանի շենք մուտք գործած մի խումբ զինված անձանց կողմից։ Գլխավոր մեղավորները ցմահ դատապարտվեցին։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 1973 թվականին հայ պատմաբան, պետական գործիչ Հայկ Չոբանյանը։ Այսօրը տոնում են։ Իրանում այսօր ծարտ ընկելու օրն է։ Ղրղստանում դատական համակարգի աշխատողի օրը։ Այսօր մարտի 5-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 301 օր։